Vrlo kratko vrijeme, kroz kratko vrijeme smo vidjeli muđahidi i muslimani su prolazili kroz neke perivoje ili kroz neke etape, ajde da kažemo i zapiranja mozgova ili odgajanja ili bombardovanja vijestima koje nisu sahi, i nisu ispravne, s namjerom normalno da se pokvari slika islama i muđahida, boraca na Allahom u Đelešanohu putu. Međutim, eto vidiš, sada je, hajde kažemo, nerealno pozivati više da se ide u džihad. Sad je došlo vrijeme da je vađe braniti muđahide i njihovu čast. Vraćo, vrijeme je došlo da moramo braniti muđahide i njihovu čast. Vi često ovih dana slušate na printanim ili elektronskim medijima kako se napadaju muđahidi i kako se kalja njihova čast. Više nije upitnost odlaženja na la, borba na ovom putu. Kako sačuvati čast čovjeka koji je ostavio svoju domovinu, koji je ostavio svoj imetak, koji je čak ostavio svoju porodicu i radi Allaha azzevežel izašao da se bori na Allahovom dželešanom putu. Mi smo davno rekli podjelu džihada da ima džihad talebava defa, napadački džihad i odbrambeni džihad. Šta mislite, braćo, kojim slučajem da su muđahidi napali Ameriku? Šta mislite kojim slučajem da su muđahidi napali Rim? Šta mislite kojim slučajem da su muđahidi napali neku nevjerničku državu, a to je džihad Taleb, gdje traže muđahidi, znači borbu da bi širili vjeru islam, ako im nevjernici stanu ispred njih, ne daju davi, da, da se širi. Međutim, mi smo govorili uvijek o džihadu koji je, znači, defa, koji je odbranbeni džihad, nije uopće ofanzivni džihad, defanzivni džihad. Govorili smo o njemu, a kad govorimo o njemu, onda je sva ulema složna da je takav džihad, ako se ne mogu muslimani u toj državi odbraniti, pogotovo da je to džihad fard ajn. Mi sada govorimo i govorili smo o džihadu koji je fard ajn. Međutim, ljudi koji da, hoće da umanje ibade džihada, kako poslanik rekao Hadison Muaza ibn Džebela, da je to vrhunac islama, vrhunac imana, onda uzimaju uvijek slablja mišljenja i uzimaju naklapanja u leme ili slablje stavove samo da bi dokazali svoj stav da je ispravan. I vidimo danas u novinama kažu da je džihad u Siriji fard kifaje, da nije fard ajn. Za neke je bio neki dan fard ajn. Već je danas kada je za njega opasno njegovoj stražnici i njegovoj glavi i njegovom opstanku negdje, prelazi, sa, ko sa, u njegovom mozgu prelazi džihad iz etape u tapu, odnosno iz džihad fard ajn u fard kifaje. Braćo, mi smo vidjeli mnoge stvari i dešavanja posle rata. Stav, vidjeli smo moga popuštanja. Vidjeli smo ljude gdje su odlazili i izlazi iz zveri. Ima dosta braće, odnosno sada ne braće, koji uopće nisu s nama. Ne možemo i nigdje da vidimo da, da klanaju džumu namaz negdje u džami, ne u našim mešćima, u džami. A to je sve bio rezultat ovakih priča koje se i dan danas vode. Velika se kampanja vodi protiv Kur'ana i sunneta. Hoće je braćo, ovo je otvrno, treba širiti, hoće je braćo da braću ponovo vrate u kafane, hoće da braću ponovo vrate pod mimbere, hođa, gdje će im lagati i petljati, gdje će samo naplaćivati dačbine, a neće brigu o njima voditi hoće da nas vrate u stanje, odnosno jednostavno hoće da nas vrate iz dženneta da budemo upitni jeli smo u džennetu ili nismo. Hoće da od nas napravi novotare, ljude koji će braniti novotarije, koji će uvoditi novotarije, ljudi koji neće uopće imati brige o vjeri, da li on klanju, da nije klanju, da on treba uopće klanjati, da li njegova djeca treba islamski biti odgojena, hoće da nas vrati ono što je bilo prije 92. Međutim, pogotovo danas vidimo izjave ljudi koji nose duge brade ili nose nekakva obilježa s bradama gdje napadaju islam i džihad. Prvo su počeli da napadaju ljude koji su počeli da daveti po ulicama. Pa su govorili da su to ljudi koji nisu normalni. Dobro, govorili su sa poslanika Karuhu Međnun, on nije normalan. Pa su onda posle toga počeli da kada je, pri, kada je vlast, ta znajući, vlašta radi jer oni imaju ljude psihologi koji vrlo dobro znaju kako srediti ljude koji nisu i sami sređeni vjerski u svojim prsima, pa onda vrše na razne račne pritiske na braću kako da ih povuku i da kako da ih vrati nazad. Međutim, ljudi koji su slabljeg imana najprvi popuštaju. I onda što oni popuštaju, što vode druge za sobom, pa smo vidjeli od 92. svaki musliman koji je htio da sazna pravu istinu, mogu je samo saznati u našim mešćidima i u našim knjigama i u našim razgovorima. Nisam vidio i dovete mi ga, sada dovete mi ga ja ću da hiljadu maraka. Dovete mi čovjeka koji je pod mimberom hođinskim odgojem da bude u tezi. Daj mi ga dovete. Dovete mi čovjeka koji je pravilno razumio Kur'an i Sunnet pod hođinskim mimberom. Ne ga iko dovede ja sam dao, znači, proglas, daje mu hiljadu maraka, ko je odgojen, kao multezim, pazite ovo multezim ili tizam, čvrsto držanje Kur'ana i sunneta, neka ga dovede ispod mimbera. Druga stvar, onda su počeli da napadaju mešćine. Onda su počeli da govore, pazi, još dalje su išli. Jer šeitan ne stoji putovati šeitan. Pa su onda nisu mogli naći mahani ljudima koji su dolazili u mešćine, jer ti su ljudi htjeli da ih badati, da shvati vjeru na pravi način da čuju nešto pametno, nešto što je vrijedno, nešto što je od nauke islama, nešto što će im pomoći u životu, onda su počeli da napadaju mešćine. Pa onda nisu mogli ni tad ništa, pa su počeli da direktno, individualno, ljude proglašavaju Haridžijama. Znači, ljudi koji sebe otvore mešćin, poput ovog mešćina, odmah ga proglase Haridžiju. Braćo, Haridžija ne može čovjek postati kad ja želim ili kad ti želiš. Haridija čovjek ne može postati kad novinari kažu da je Haridija. Ili neki daja koji nije dobro shvatio vjeru ili koji je učio vjeru radi ovoga. To ne može tad postati Haridija. Imaju Haridije svoja svojstva. To su znači havari su ljudi koji ljude muslimane proglašavaju kjafirima. Ali treba znati kad je čovjek musliman. Ne smije čovjek čovjeka proglasiti muslimanom. Šarijat čovjeka ne muslimanom ili muslimanom. Šarijat čovjeka proglasava kafirom ili muslimanom. Ako čovjek ne podleže šatovima muslimana, ne moramo mi reći da je kafir. On je kafir po Allahu Đalešanu i po poslaniku sallallahu sallam. Ko ne klada namaz, nismo mu mi odredili da je on kafir. Odredio mu je šarijat, prvi zakonodavac, Allah Đelešanovi poslanik sallallahu alaihi ve selleme, bejne ređula, bejne kurfur, tržu sada, između čovjeka i nevjernika je ostavljanje namaza. Ahdun lefi bejneha bejnehu, kaže tereku salah, feme tereka fekat kefer, evo ešren, ugovor između nas i nevjernika jeste namaz, koga ostavi biva nevjernikom, to je hadis, koji je saji hadis, od debu katade, hadis od džabira radijallahu anu, prenosi se ovi hadis koji su sahihu, šejh Albani, I je znači ocijenio sahih hadisima. Hadis koji bilježi Buharija i Muslim, kaže poslanik sa svom men salle salatena, u hadisu gleda sa redan Buhari, u esmu stakbel kibletena, u ekele da bih na fehu al Muslim, kaže poslanik ko bude klanio nama, znaš. Znači ko ne klana nije taj. I ko se bude okretu pra našoj kibli, ko se ne okreći pra kibli nije taj kojeg poslanik sa tvrdi za njega da je on musliman. I ko bude jeo, na, jeo naše meso što mi zakonimo, vahuva muslim. On je musliman, u drugoj praje kaže, on je po zaštom Allaha i njegova poslanika, salallahu, ali ih veseleme. To znači da je u islamu. Da li u, u hadisu od Abdullaha ibn Omera, hadis isto koji bileži Buhara je muslim, kaže poslanik za sebe, u mirtu, u prvom licu, to znaju ovi koji slušaju, znaju arapske, u mirtu, meni je naređeno, kada je poslanik slonu. Umitu enu katile nas. Nije ni poslani kazao muslimanima. Umitu katile nasi. Kaže, meni je naređeno da se borim protiv ljudi, da je rekao protiv muslimana, onda bi bio tekvir. Kaže, meni je naređeno da se borim protiv ljudi, znači koji nema vjere ko seba, ko nema vjere ko seba, znači ovo ko ne bude imao ko seba, ovo, ove tri stvari. Kaže, sve dok hata ješer vela ila ila, u Muhammedu Resulla, u ilu kimu sala, u jutu kaže dok ne budu svjedočili da je Allah znači jedino božanstvo koje je ispravno da se obožaje, da je Muhammed sa svom Boži i rob Boži poslanik i dok ne budu yukimu ne salam, dok ne budu klanjali namaz i davali zekat, ako to urade, a sam u mini demajom avalom, ta su zaštitili svoju krv i svoj metak od muslimana. Međutim, neka i koji jedan dokaz donese da smo mi nekoga proglasili kafirom, neka meni niko donese jedan dokaz za mene, da sam ja ustima svojim rekao, ako nije čovjek, lično cijela ulema, ako nije proglasna, kao da sam ja prasio kao, zašto onda ljudi bojkotuju ova mešćina? Zašto ljudi ova mešćina zovu har Haridžinski mešćom? Je li ko odavde iz ovog mešćina nazvu ikoga nevjernikom? A iako kod njega imaju stvari nevjerstva, a mi to znamo, ali nećemo radi dave, radi veće koristi da to radimo. Da bi izvukli, znači da bi te ljude uputili Allahovom dozvolom da svate istinu. Međutim, ipak bolesnici koji imaju kostove svojstva licenjerstva jedva čekaju, pazi, jedva čekaju da nešto uzmu, pa makar iz kontekst, kontek, konteksta riječi, pa da te optuže. Međutim, munafici su bili taki. Svaki povijek misli da je protiv njih pa i otvaranje mešćida kažu nije to masleha. Vi šta nam radi? Ako bude otvoran mešćid, hapsit će nas, ubijat će nas. Baš Allah Đelešanov, kako kaže u jednoj sura, svaki povik misli da ti protiv njih. Kad bude neka hapšenje, neko ubija, neko, uvijek obtužuju muslimane za to. Pa i tamo braća u džihadu. Meni je dužnost da branim čas muslimana, čas muđahida. Allah je svjedok, ve kefa bila i šiljada, ne važi jer velaju ne bi u kumihlu habib. Ja moram svoju čast, ja moram znači svoj život staviti na kocku, da li će biti ugrožen, neće samo da kažem istinu. Da branim čast muslimana. Ja sam bio u Siriji i vrlo dobro znam šta se radi. Ali niko nije došao od ti koji pišu danas po medijima muslimanskim. Saf koji piše proti braći. Abdu Melek koji piše proti braći. Nikada nije došao i nikome upitao ti čovječe budalo nek me nazove kako hoće, ti si bio tamo. Šta ima tamo, zašto? Zato što ima ne smatraju Haridžijama kao i njeha. Pa kontaju neom i šta njemu i s čime on otišao, tamo on je isti. Jer za njeha ko ode u džiha, tamo on je isti koji oni. Međutim, šta se dešava, dešaje, braće, da vam prinesem ukratko, šta se dešava u Siriji? Ja kad sam došao u Rehajli, to ti je grad na granici Sirije sa Etadribom, gradom u Siriji, Rehajlije grad uz granicu Turske. Vidio sam 500.000 izbjeglica u Rehajliju, a ima 500.000 ljudi domicilnog stanovništva tu. Znate kakvi su momci tu izbjegli? Sve sposobniji od vas. I znate šta rade? Otimaju ženama i ljudima iz ruku hljeb a granica je hiljadu metara od njega. Šta su, gdje su ti ljudi bili do sad, to ćemo poslije, poslije ću vam to ja objasniti. Znači, uz Kilis ili Hajli i kao što su slični gradovi uz granicu Sirije, znači u Turskoj, su pripremani bili, obučavani bili, kako će uće boriti protiv muđahida nahuškano strane zapada, da upadaju u Siriju i da kada mužjahini sure slomili Bašaru Lesada i otišli na linije, oni su im udarili za leđa i pobili 500 braći. I onda opet su braća kriva. Znate zašto su braća kriva? Zato što nema i svoji medija. Zato što nema ko za njeha progovoriti. Pa je moja dužnost da progovorim istinu jer sam bio. Tamo kada sam došao u Etadrib, braća su na liniji, a domicilno stanovništvo kod nas iftari, Ljudi dolaze, braća im daju hranu, rižu i hljeb. Isli su, znam ja, vrlo dobro u Tadribu, u prvom gradu koji sam ušao. Braća su kula, kuhala hranu i nosala hudovicama od, od ljudi koji su poginuli. Ta ista braća koja su zaštitila sirijske momke da se ne bore, oni postavili svoja tijela ispred tenkova i miliona Bašavla Asada, sada se prozivaju kafirima, sada se prozivaju Haridžijama. Međutim, šta su radili taj famozna Džejšul Hur i ostale jedince koje su slične njima? Kada bi dobi neko naoružanje ili kada bi dobi neki novac, to bi potrošao svoje bi naoružanje prodali mu džahidima za 2800 maraka je puška tam. Pa su znali zbog toksičnog šičarijskog novca, znali su na punktu zaustaviti po 3-4 brata, ubiti ih radi naoružanja. I braća, opet nisu ti ustanki sanje. Proti tog istog sirijskog naroda zaustavili si na punktovima i oduzimali pare iz, iz, iz automobila i kombija, naplaćivali su im putarinu. Ili ako voze neku robu, ako nemaju novca i stovarili pola kamliona robe. Pa smo mi isti otišli i razgonili da taj narod bedni ne napada i da ne uzima njihovi metak. Međutim, ko je ovdje popravio stanje ako nije popravio stanje? Ko je ovdje gori? Ili čovjek koji gleda na ulici da te ubije zbog puške i zbog tog rapa i koji misli da, da, da si ti stranac pa imaš pun džep dolara ili, ili eura pa te a nađe kod tebe 100 eura. Da li je taj bolji ili onaj koji je stao svojim prsima da brani te muslimake koje su silovane? Međutim, ti isti muđahidi, zarabljali su Bašara Asada vojnike i razmenjivali za autobuse i autobuse sirijskog naroda. Gdje su ti muđahidi? Ko su ti muđahidi? Kažu da su Haridžije. Kaže jedan Semir Imamović u Safu, a stigni će ga dova iskreni muđahida. Kogod je ustao protiv muđahida, nek zna dobro da će Allah se sa njim obračuna. Men ada li velijen, te kad adentehu bil u hadisu koji je kuci kaže ko vrijeđa mog roba, ja mu objavljujem rat. Nek znaju da će Allah Đelešanu vratiti za ove uvrede. Ovo su teške uvrede. Znate šta je rekao? Kaže, oni nisu dženetlije koji su poginula braća iz Bosne. To su dženemski psi. Šta mislite tu? Nazvati brata koji je poginula Allahom putu, da je dženemski pas. Dobro, ako slušate šta sirijski mediji govore, šta su govorili mediji o nama, muđahidima u Bosni? Znate vi muđahide? Znaju, borili ste se s muđahidima. Jesu to bile Haridžije? Jesu to ljudi donijeli ovdje zlo? Kad je se počelo govoriti da su oni zlo? Kad je trebalo nekom vlasti, kad je trebalo nekom sa zapada pare? Kad su licemjeri počeli kova zavjeri, ubili nam šeha Envera i još nekoliko hafiza i učeni ljudi i doktora u, u žepču? Šta je to bilo? Ko je tu kriv? Jesu to Haridžije? Međutim, braćo, onaj ko nema ko da ga brani, on je uvijek kriv. Da znate, onaj ko nema za njega neko progovorit, on je uvijek kriv. A to je poznato svugdje i na sudovima i svugdje. Ako nemaš, ti ne znaš se braniti, jadam. Iako si iz udaran bio i neko ti ubijen, ti ćeš još plati sudske troškove. Jer braću tamo nema ko da brani. Znate zašto? Zato što braća nisu htjela od njega otimati, kako oni kažu, medije. Zato što su, ja sam bio svjedok, kad su braća zarabljala ratni plin, 60% je išlo armiji Sirije. Ugovorom napisano. Njima su sve tenkova dali, nažalost. Ja sam bio protiv toga, jer sam znao da se ovo desiti. Isti ti tekovi sa braću gađaju. Braća koja su otimala senkove od Baša Lasova, isti ti tekovi braću gađaju. Isti onaj plin kojeg su oni puštali da se znao kada smo osvajali u Azazu aerodrom koji je 12 mjeseci bio ili 13 okoljen, okružen, na kojem je poginulo više od 400 braći, kada smo ga osvojili i nestalo nam je preko stotinu baša nasljena vojnika Mulhida, gdje koji je uzeo sebi u okrilje, ko nas je privario u toj akciji, privarila nas je ta ista sirijska armija o kojoj danas govorim sakrila je bila, pa je posle morala preda i njeha njihove tenkove. Međutim, šta su priznali zarobljenici od Bašaru Asada? Da su svaki dan ti dana dok su bili okruženi tu godinu i više, davali po 100 miliona sirijskih novaca da im oni donose hranu i vodu. Dok smo i mi napadali i dok smo jedna čekali da osvojimo taj aerodrom je bio u srcu naše dijela zauzeto, slobodno, oni su sa njima šurovali hranu i vodu nosili. Ko je ovdje, pro, ko je izdajnik ovdje? Jesu izdajnik braća i su izdajnici ovi koji su se, koji se nas bore proti braći. Međutim, kako su mogli zateći braću da ih 400 pobi? Znate kako? Zato što su braća ošla u Hamu i otišla u Damask i otišla u Iglib i druge Na druge terene na Liviju se borite, se iskreno bore, a ovi su okolo pravili spletke i kovali spletke kako će braću pobiti. isplanirali spletke. Dok su braća bila, branila njih te iste, oni su pozadini planirali kako će pobiti braću. I tako su uspili toliko pobiti zarobiti. Međutim, ako je gospodinu Semiru ta sirijska vojska, Jabdu Samedu i ostalima, Ava Ejmenu i ostalima koje zanja to, jedina ispravna vojska, što su silovali sestre od braće? Je to dozvoljno u šarijetu? Da zarobije sestre pod nikadima i da siluju. Čije je to maslo? Ha? Je to maslo mumina? Smije li musliman silovat kjafetinju kad je, kad je zarobi? Ne smije. Ne smije gledat u nju. Međutim, samo prekazuju masakrina na tijela jedina greška koja nije u redu. Nju prikazuju, hoće da sve prekleje njihove zločine što su pobili braću napali i prvi, što su pobili braću silovali, sestre, pobili i nakazili i oni. Međutim, nisu oni problem. Kod munafika i kod ovaki ljudi lažova, uvijek je u pravu onaj ko nije u pravu. Zašto? Zato što su i oni isti kao i oni. Međutim, ti isti koji danas te ljude nazivaju haridžijama, šta su radili u Bosni? Nek dođu Ibrahim u počinju. pa da im Ibrahim kaže šta su oni radili u Bosni obrat, od ovog muslimana, a sad kažu da se kao kaju za to. hoće reći da je mu Mujahidun, nije bilo nikad. Međutim, ti isti koji danas pišu, ti isti su udarali po Gostoviću žene, ganjali po, po, po plažama. Ti isti su pištolja u usta stavljali ženama i ljudima, kad sam ja govorio da se tako ne, ne radi kad su istjali mene lično iz Džaj Zemlodžajduna zato što su pretjerivali, zato što su mi stali naprsta nogu, što su istog brata koji je ovdje nacitali mu krst, isti taj Abdumelik, nacitao mu mašinom krst na glavi. Hoće su svakoga prozivali na mimbaru da je kafir. Ljude su tukli šakava što puše cigare po gradovima. Ta su pretjerivali. I ja im govorio da pretjeruju da ne ide tako dava. I tada nisam bio u pravu. Evo i danas nisam u pravu kad kažem nemojte skrnjaviti braću braću muđahide. Nemojte njihovu čast klanjati, pogotovo braću koji su preselili. Jer ja znam tamo braće, braću, koji ne odmiču od Kur'ana, koji tam hip suče, koji su na liniji po 16-17 dana ne silaze, koji se ne kupaju, znam braću, koji izlaze oči na poginu, kao što ste gledali ovdje, braću. Međutim, šta je Po Posredje je samo kampanja da se napravi ponovo demokratska država. Kada braća su ured baš od Lasara, sad trebaju braću prastrati pobiti da napravi jednu kafirsku, pravu kafirsku državu. I to ste vidjeli, sam ne znam kako to tumače, zabludjeli, kako la ilahe ilala zastavu skidaju od devle, od idiša. To nije njihova zastava. La ilahe zastava svih muslimana, što to ima vezi? Ako na platu vidiš la ilahe tu nema veze čije ne smiješ to dirati, bolan. Već skida nema istinskog božanstva osim Laha i Muhammed je Boži poslanik, a stavlja zastavu nacionalizma. Šta je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao za one koji se bore po zastavu nacionalizma? Šta je rekao? Da nikada neće ući u džennet. Da se ograđujem od ljudi koji pretjeruju u Siriji. A njiha ima svugdje. Ali ako Oni nekoga proglašavaju kafirima, ima među njima sigurno pojedinaca koji iskaču iz okvira ahlaka, ali mogu vam sigurno braćo reći, ja kad sam bio u Siriji, 24 Haridžije su istirali iz Idiša i otišli su posle u Tursku, sa njima jedan daja bio. I govorili su ovako, ja vam svjedočim sad, ko protekviri sirijski narod ne može biti u našoj jedinci. Kako onda da ih nazivaju kafirima? Znate zašto? Zato što će šarijasko država. Zato što će god dođu, pravi administraciju, pravi odmah šarijaske sudove i hoće šarijasko državu. Međutim, nikoga ne goli na to. Ja sam bio u jednom pregrađu o Halepa, Haritanu, gdje sam vidio ljude na ulici, ma niko ne goli u šarijat. Ko hoće da dođe da presudi šarijat, može. Ko hoće da se sudi, nek drugi nek ide. Međutim, kogod je htio šarijat, međutim, narod, braćo, tamo, hoće šarijat. Ali znate ko neće? Munafici neće šarijat. Munafici ovdje neće šarijat. Kada bi gledali, kada kažu, hajde da uzmemo fiku vakija, dešavanja, pa jel bolje da mi ovdje šutimo na stanje, ako ne znamo kako stanje, jel bolje da šutimo na to tam stanje i da mi ovdje ne produbljujemo, znači naše svađe i naša razilaženja, naša razjedinjavanja, a tamo nek oni na terenu rešavaju kako oni znaju, jer mi im svakako ne možemo nikako pomoći. Međutim, Ovdje se hoće neko odreći džihada. Ovdje se neko hoće odreći šarijaske države. Samo da bi kafiri čuli da je se odreku, da bi on mogu neki dunjaluški sitni šićar da dobije. Ili u najmanju ruku da mu niko ne bi na vrata i rekao jesi ti onaj Haridžija, jesi ti onaj ekstremista, fundamentalista, iako ništa ne radiš. Šta ja vidim, šta vi radite od ekstremizma? Muslimani koji zarađuju sebe hranu, gledaju kako će da prežive jer su ovako napravili sistem, čovjek sam trči kako će preživiti, da mu i odgoji svoju dicu, da, djecu da ne da žive u nemoralu i da mu i sredi koliko god stane u svom komšiluku, pa je to dobro? Je to zlo? Nije, braćo, to je dobro. Za čovječanstvo dobro. Rije se posla na zemlju. Međutim, ljudima smeta to, nekim od ljudi. Međutim, ako su htjeli da novinari ovi u Safu, ako su htjeli da nešto smradaju, ispitivaju, Onda nek ispitivaju kako je Adnan Pezić i ostali kako su prošvrcali milione džemalskih para. To im je bolje da ispitivaju. Ali nemo neće Jaranski sturadu. To im je najpriče da se bave ovom teritorijom ovdje, pa nek ispitaju kako su pare otišle. Milionske pare, nemojte zaboraviti, i to ne 10 miliona, desetine miliona je ostalo novca iza braće koji su otišli, što je bilo u džematu aktivne islamske omane. Če su te pare? Koji je prošao cud? Ko je propao te pare? Oni isti danas koji kažu da muđahidi nisu u pravu. I vidjet ćete, inšala u kako je krenulo. Reći će i ovdje nije džihad bio u pravu i nisu ovdje muđahidi bili u pravu. Zašto? Samo da ne bi nekoga zajako uzeo i rekao, ej ti momak ti si bio tu, tu, tu, hej, hod vam na ispitivanje. Neće, naj zapadnjaci, nisu oni budale. Oni ne uzimaju tek tako to u obzir, takve vijesti. Zapadnjaci vrlo dobro znaju šta se radi, braće u Siriji. I šta hoće se rice. Bolje su obavješteni od ovih punoglavaca što izmišljaju po novinama i po medijima. Jer oni vrlo dobro to znaju. Mi smo uhvatili jednog, braću, od njihovih špijuna iz Njemačke, koji je se, znači, bio prerušio u Mujahide. Pa je postoje jednom bratu iz Bosne, iz Goražda, koji dobro poznaje engleski, je bio u Americi, kad ga ispitao došao da vidi i da nađe mjesto gdje će Amerikanci doći. Če mogu Amerikanci da napravi svoju bazu. Če mogu da sleću sa svojim helikopterima. Odakle iz Turske mogu da uđu u Siriju i da krenu u nova osvajanja. Tako je on priznuo. Tako je taj zarobljenik rekao. Međutim, niko to neće u obzir uzmat. Niko neće pita ljude koji su bili. Na kraju krajeva, braćo, bilo je za muslimane i teži stanja, ali kako se ponašali? muslimanu u takvom stanju, vidjet ćemo u drugom dijelu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulama magad. Krenule su optužbe, jel tako da ljudi idu bez ičije, bez ikakva dokaza u Siriju. Da i niko nije izdao fetvu da idu u Siriju. Da je to haram. Međutim, pošto je Allah izdao fetvu i rekao borite se na Allahu i Đelešanu putu, o tom nećemo, o tom smo govorili prije. Pošto je poslanik rekao da se muslimani el džihadu madi ila i umil kijame, ili u hadisu kaže la hijđete bada fetri velakin džihadu, nema ona, posle osvajana meke, ali ostaje džihad kad se pozovete, odazovite se. Kada Allah Đelešanu rekao infiru hifafe, mesli kao leve džajlju mi alu kuznu, krećete u boj, bili slabili, slabi, borite se na lopudu i mecima svojim životima, svojim međutim, posle se oglasila ulema. Abdullah Guneiman, šej koji je najzvučniji danas, znači šej koji se najviše danas priznaje, poput nekada šeha Usemina, šeha Bimbaza, Albanija, je sa 149 šehova izdao fetvu da je džihad u Siriji Fardaj. Jusuf Kardavi, kojeg mnogi optužuju, isti oni su, su ga optuživali, ne znam da ga sabrane, a ja ga nisam nikad optuživao, sa shvatio da je šej tu koji ima grešaka ko sebe, kaže sa nekoliko ulemi, zvušnje ulemi u svijetu je nedavno dao proglas da trebaju muslimani ustati i otići branti muslimana u Siriji. Međutim, ni to ne pali. Kad nije nešto ponašan, kad mi nekog nismo poslali, mi nešto ne vodimo, to nije ispravno. To je naša bolest. Međutim, ako je šejh nedavno jedan rekao da su muslimani sa obe strane, tako kažu, hajde uzijet ćemo nek su muslimani sa obe strane, kako se onda musliman treba u ovakvoj situaciji postaviti? Da li da obtužuje jednu ili drugu stranu, Braćo, kako kaže Allah Đeršana u više ajeta. Ashabi su dolazili u takve situacije i tukli se između sebe, sabljamo. Kako su to rešavali? Rešavali su to Kur'anom suna, Ferdu illahi wa rasuli. Dalje, braćo, Allah Đeršana kaže u više ajeta. Kaže, Allah Đeršana, jeserune kanil enfal, kul enfal illahi wa rasuli. Fetekullahu aslu zate, ahavajku, fetekullahu Kaže, zate bejnikom, Fetihullah Rasule. Kaže Allah Đelešanu, pitajte vratnom plinu, Anfalu. Prvi u koji su došli u bitki na bedu. A sabi se nešto prepravili vratom plena. Pa kaže, ratni plin pripada Allahom poslaniku, odnosno sačekajte dok dođe propis, sad će suri Enfal duđe propis vratom ratnom Sačekajte, ratni plin pripada Allahom poslaniku, poslije će duđe podjela. Kako ide podjela? Pa kaže, a vi, kaže, između sebe izlate odnose i pokoravajte se Allahu i poslaniku, da biste uspjeli. Allah Đelešanu kaže, u suri Huđura, kaže un um taj fetanik tektanu faslu bejnom. Kaže, kada se dvije skupine muslimana sukobe, pomirite ih. Najprije treba pomiriti ljude. Probati pomiriti ljude. Znači, ne optuživati ni jednu ni drugu stranu. Već stati među njima i probati pomiriti ljude. Ako smatramo da su muslimani jedni i drugi. Pa onda tek dolazi stante ako vidite koja grupa koja čini nasilje, stante u zonu koja se čini nasilje da pomogle ovu drugu. Allah lešano isto kaže odmah u suru Uđrati za ovog ajta kaže Inama muna ihvatu, faslu bebe hojekum, etakula lakum turhamu. Kaže Allah Đelešanu, a mu'mini su samo braća, zato pomijete vaša dva brata. I bojite se Allaha da bi vam se Allah Đelešanu smilovao. Gdje je? Gdje je onaj hadis da je dozvojena lažu tri slučaja? Jedan od tih slučaja, tri slučaja jeste da pomijenimo braći muslima. Ako je tamo bitno da musliman, muslimanski front bude in Allahi yuhibbu lazine i katna fi fisil safen, kaj nam da se bude u redoma kao safovi, u safovima, u redoma kao bedem i čvrsti, zašto nisu stali da pomiri? Zašto jedna strana stala na drugu, na jednu, a druga na drugu, da bi još više jazi i nered pravili? Pa vidimo u ovde ponovinama se pravi jazi i nered. Ko je za, ko je protiv? Ko je uzidiš, on nije naš ko je uzove vamo, on je naš. Međutim, da bi još više laži uvećali ljudi, pa kažu, idiš je tamo samo na jednoj strani. Lažu. Džebehetu nusa je sa njim. Ima još neki vojni informacija koji su, a to su najveće dvije vojne informacije u Siriji. A na kraju ne gleda se ko je više, koga je manje. Već se gleda gdje je istina. Jer čovjek, ako hoćete da znate, u Idešu je možda 80% muhađira ljudi koji su napustili svoje domove. Kao što su i rekli šehovi, či grešnici koji sjedimo kod kuće. Ne zaboraviti. Jer Allah Đelešanu u Koranu rekao ko je bolji. Kaže Allah Đelešanu e, u suri Enisa, subhanallah. Kako ide početak, kajete Allahum Musta'an. La jestavi qaiduna minal mu'minina gajru wa kullu ba'da Allahi husna wa fadlu Allahu mujahidin wa qaid najra zima darajati minhu wa magfiratan kana Allahu ghafur rahima kaže Allah dželle šanu nisu jednaki oni koji sjede i oni koji se bore osim koji su za borbu nesposobni odošao je slepac u matum došao je pa kaže Bože posjeća se slep pa je uvezi njega objavljen ovaj ajeta osim koji su za borbu nesposobni Međutim, ovaj čovjek kada je bila bitka protiv kršćana, opet se prijavio i rekao, ja ću nositi zavastavu, ja ne možem pobjeći. On je nosio bajrak i poginuo u šamu protiv kršćana, iako je bio slijep, pasite. Pa kaže, Allah je odlikov u muđajde koji se i imecima svi životu svojim nad onim koji slijede za stepene. Pa kaže, svima je hajt, svi su oni muslimani, ali ipak Allah odlikov onih koji se bolje nad onih koji slijede velikim, velikim deređama, od njega oprosno. Njegovu milu zaslužuje. Onaj koji je, ko izašao na Allahu Đelšanu. Kada Allahu Gafur Rahim, Allah Đelšanu je, kaže, prašta i on je milosti. Poslanik sa osnovu kada su ga upitali koji je čovjek najbolji. Ej mu'minu lefta. Koji je mu'min najbolji? Kaže mu'minu luđahidu bijem vali infusifisne bila. Čovjek koji je vjernik bori se na lavom putu i mjecima svojim i životima svojim. Pa su upitali drugom hadisu, kaže Boži poslaniće, koji je čovjek najbolji? Onaj koji, koji izadi sa svojim životom i mjetkom i iščim se nevrat. To je šenik najbolji. U trećem hadisu kada je poslanik opisio ovo vrijeme. Znate vi, hajde da kada politički pokret, eta. Šta ona radi po zapadu? Diže čitave, znači, e, železničke stanice, podmornice, diže uzrak, ljude. Jeste ikad vidjeli da su ovako ustali protiv njih? Nikada. Znate li ko su marinci američki? To je najgora gamat koja je sabrana od zatvorenika, pljačkaša i ostalo. Jeste ikada vidjeli da pišu protiv njih? Znate da je jedan od marinaca napisao knjigu kako je ubio 70 ljudi nevini u Bagdadu I svakog opisao kako ga je ubio. Znate na koliko je knjiga porodilo? Na milijone knjiga. Šta mislite da ja napišem koliko sam ja četnika pobio? Ili koliko neki drugi brat pobio četnika? Šta misli da napišem? Da sad napišem on njega. Ko bi od muslimana kupio od mene knjiga? Jer te prozvali ekstremistom, fundamentalistom, prozvali bi ste koji nije poželjen na da bude u društvu, koji je negativac u društvu, vidite kako se zapadnace hvale sa svojima, vidite Srbi kako dižu svoje vojskovođe poput Karadžića, poput Milošića, poput Osali, poput Arkana, njegovi oni ubica, vidite je ovaj koji je ubio u braću tamo u Srebrenici gdje on onaj monk dobio slobodno za novu godinu i Marko za Božiće i Marko čovjek. Glavni je bio za ubistati ljudi, osuđen 30 godina i makro. A iz pouzdani se izvora zna da ni Milošević, su pod lažnim identitetom u, u Rusiji. Međutim, ljudi svoje vješto kriju, a mi svoje vješto napadamo. Specijalizirali smo se u napadu jedni drugi, blaćenju jedni drugi, govoru jedni protiv, pa čak i borbe jedni protiv drugi. Mi smo se u to specijalizirali, čije je to djelo? Ricu mi namjeli šeitan, to je dijelo šeitan. Kjafir su uspjeli, ono njihova parola, zavade pa vlada. Njima je najbitnije da se mi zavadimo, ljepše da se mi udaramo za njihovo oko, nego da se mi sa njima udaramo da su oni između se. Znači, uspjeli su da nam zavade i da nam uzmu naši metak, da nam uzmu našu čast. Da nam, da, danas je najmoderniji čovjek koji i naj, u, u većoj žiži medijskoj čovjek koji govori protiv muđahida. Samo ne govori protiv muđahida, odmah ona svim medijima, i u novinama, i televiziji, i internetu. Samo ne govori protiv muđahida, samo ne govori protiv islama. Ako se bude neka informacija se izleti protiv islama, ona je najčunja informacija u čitavom svijetu. Šta je ovo? islamofobija zovu, ma pusti meni islamofobija, ovo je kufur koji napada islam, pusti mi kulturne neke izražaje koji hoćeš da prođu samo tako ljudima. Ovo je napad krstaša na islam, a naši munafici, kao što su ovi tamo, pomažu. Skidanje zastave la ila ila, stavljanje zastave demokratije i sve govorim, znači. Molim Allaha, Đelešan, da pomone muđahide u Siriji. Amin da vrati spletke njima i da po Allah Đelšanu dadne pobjede onima koji se bori da Allahova riječ bude gornja. Uvijek smo dobili braćom, jukatlu na enje kuna kilometra, oni koji se bori da Allahova riječ bude gornja. Ali djela su dokaz nečije ko se bori na Allahu put da Allahova riječ bude gornja. Onaj koji je napustio svoju porodicu i svoj život hoće dati za Allahu vjeru i ostavio svoj metak, sigurno je skrenio od onoga koji je svojoj kući, pa makar se i on borio. A vi znate da je poslanik se davu davo uvijek prednost muhađarima, nad Ansarijama, a to je Allah Zalšanu i u ajetu govorio, kad je rekao, sabi kunel, evo lunel, minel muhađer, minel Ansar, uvijek je muhađere prije. Eladina amanu, hađaru, vađahedu. Uvijek vidite kad govori o džihadu i o fadilatima ljudi, da su muhađerima uvijek prednost davana nad Ansarijama zato što su ljudi napustili svoja rodna mjesta, zato što su bili spremni sve napustiti, pa čak da svoje živote za Allaha uvijek. Molim Allah što nas pomoli da rad, pravilno razumijemo ove stvari i da ne poklatimo vraćaj, jer dolazi vremena koja će biti sve teža i teža. Sve teže će i teže biti za mu'mine. Ali najće gori biti oni između naših redova. Oni koji se menjaju kako se vrijeme menja. Šarijac, znači vrijeme se menja po šarijatu, a ne šarijat po vremenu. Dakle, muslimano.